CHAPTER 17. DIO SANTES DE TEN AMPHIPOLIN kai Apollonian, ELTHON ES THESSALONICEN HAPU EN HE SUNAGOGE TON Judaion. CATA DE TO EOTHOS TO PAULO ES ELTHIN PROS AUTUS CAI EPI SABATA TRIA DIALEXATA AUTOIS APO TON GRAFON dionoigon kai paratithemenos hoti ton christon edei pathein kai anastenai ek nekron kai hoti hutos estin ho christos jesus hon ego katangelo humin kai tinis ex auton epes theson kai pros ekleuro theson to paulo kai to sila ton te sebamanon helenon polu plethos gunaikon te ton proton uk oligai pros labamanoi de hoi judaioi hoi ape thuntes ton agoraion tinas andras poneurus kai oklo poie santes ethorubun ten polin epistantes te te oikia iasonos et zetun autus agagen eis ta demon me hierontes de autus esuron ton iasona kai tinus adelphus epitus politarkas ba untes hoti hoi ten oikumenen ana stato santes hutoi kai enthade par esen hus hupa de iason kai hutoi pantes apennante ton dogmaton kai saros prasusen basilea legontes heteron enai Iesun. Et araxande ton oclon cae tus politarcas acuontas tauta. Cae labontes to hicanon para tu Iasonos cae ton loipon apelusan autus. Hoide adelfoi, iutheos dia tes nuctos, exe pimpsan, tonte Paulon kai ton Silan es bur oian hoitinis para genomenoi es ten synagogein ape esan ton judaion hutoi de esan eugenesteroi ton en thessalonike hoitinis edexanto ton logon meta passes prothumias to kathemeran ana crinontes tas graphas e ecoi tauta hutos. Poloi men un ex auton epistiusan cae ton helenidon gunaicon ton iusce monon cae andron uc oligoi. Hoste ignosan hoi apotes Thessalonices judaioi hoti cae in te beroia cat ingle hupo tu paulu halogos tu theu, elthon kake saluantes tus oclus euthos de tote ton paulon ex apestelan hoi adelphoi por uestai hos epitain thalassan hupaminon de hote silas kai ho timotheos eke hoi de kathistontes ton paulon egagon auton heos athenon cae labontes entolein pros ton silan, cae Timotheon hina hos takista elthosen pros auton exe esan. En de tais Athenais, ec de comenu autus tu Paulu, paroc sunata ta pnuma autu en auto theorunte cate dolon usan ten polen die legata men un in te synagoge tois judaeois kai tois sebamanois kai in te agora kata pasan hemeran pros tus para tug canontas tinis de kai ton epicureon kai ton stoikon philosophon sune balon auto kai tinis elegon ti an theloi ha spermologos hutos legein hoi de xenon daimonion doce catangelius enai hoti ton jesun cae ten anastasin juenglidzeto. Epi labamanoi te autu, epi ton areion pagon, egagon legontes duna metha gnonai tis he caine haute he hupasu la lumine didace xenidzonta gar tina es phoreis es tas akoas hemon bulonatha un gnonai ti an theloi tauta enai. Athenaioi de pantes, kai hoi epide xenoi, es uden heteron eukairun e legein ti kai akuen kainoturon. Stathes de ho Paulos in meso tu areu pagu efe andres athenaioi catapanta hos dese daimon esterus humas theoro. Dir comenos gar cae ana theoron ta sebasmata humon huron cae bomon in ho epigegrapta agnosto theo hon un agno untes iusebete tuton ego catangelo humin. Ho theos ha poiesas ton cosmon cae panta ta alto, hutas uranu cae geis curias, huparcon uc en cera poietois na ois Ude hupa ceron anthropon therapuetai pros de omnos tinos autos dedus passin zoein kai panoein katapanta epoiesen ter ex henos haimatos pan ethnos anthropon katoikein epipanta prosopon tes geis horisas pros tetagmenus kairus kai orothesias tes katoikias auton zetein ton curion e ara ge psela feisean auton kai euroien kai ge u macron apo henos ekastu hemon huparconta en auto gar zomen kai kinumatha kai esmen hos kai tinis ton kath humas poieton er ekasen tu gar kai genos esmen genos un hupar contes tu theu uc o phelomen nomidzen cruso e argoro e litho karagmati technes kai in thumeseos anthropou to theon enai homoion tous men un chronos tes agnoias huperidon ho theos tanun parangelei tois anthropois pasin pantaku metanoin diote hestesen hemeran en he mele crinein ten oikumenein en dikaiosune en andri ho horisen pistin parascon pasin anastesas auton ek necron accusantes de anastasen necron hoimen ecluadzon hoider epon acusamatha su palin peri tutu. Cae hutos ha paulos ex elthin ec mesu auton, tines de andres cole auto epistiusan in hois cae dionusios ha areopagites cae gune onomati damaris cae heteroi sun autois.